plousios kai bursodepses plousios bursodepsei paroi kiste me dunamenos de ten du sodian pherein dietelai hekastote auto epe kaimenos hina metabei hode ai auton di aneballeto legon metologon chronon metabese stai tutude synekhos sunebe chronu dielthontos ton plusion e thada tes os genomenon me ceti autoe die no Ho logos de loi hoti he sune etheia, cae ta duscere ton pragmaton catapra